bladzijde 47. Het Shim Shalom. Shim Shalom, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים ורחמים עלינו ועל כל ישראל, ועל כל ישראל עמך. ברכנו אבינו כולנו כאחד, באור פניך, כי באור פניך נתת לנו, אדוני אלוהינו. שם שלום, טובה וברכה. חן כן וחסד ורחמים ורחמים עלינו ועל כל ישראל. ועל כל ישראל עמך, תורת חיים ואהבת חסד, ואהבת חסד, וצודקה וברכה ורחמים, וחיים ושלום, שם שלום. טובה וברכה, חן וחסד ורחמים ורחמים עלינו, ועל כל ישראל, ועל כל ישראל עמך. וטוב בין עיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. שם שלום, טובה וברכה, חן כן וחסד ורחמים ורחמים עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישראל עמך. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום.